oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi yigirma to'qqizinchi paragraf qadimgi Yunoniston olimlari va mutafakkirlari fan Qadimgi Yunonistonda faylasuflarni donishmandlar, hayot murabbiylari sifatida bilishgan. Yunon faylasuflari olam tuzilishi va inson hayoti ma'nosini tushuntirishga harakat qilishgan. Ular o'simliklar, hayvonlar, inson tanasi quyosh va yulduzlarni o'rganishga harakat qilganlar. Mashhur Yunon faylasufi Geraklit yer yuzidagi hamma narsa olovdan kelib chiqqan deb uqdirgan. Bir daryoga ikki marta tushish mumkin emas. Hamma narsa oqadi. Hamma narsa o'zgaruvchandir degan mashhur hikmatlar unga tegishlidir. Frakiyalik Demokrit degan faylasuf esa Geraklit fikriga e'tiroz bildirib, u bizni qurshab turgan hamma narsa, ko'zga ko'rinmaydigan mayda-mayda zarrachalar, atomlardan tashkil topgan degan ma'nodagi fikrni bayon etgan. Yunon faylasufi Diogen esa insonda hech qanday ehtiyojlar bo'lmasligi shart degan fikrni o'z ta'limotiga asos qilib oldi. Hayotdagi barcha qulayliklardan voz kechgan Diogen bir bochkada kun kechirgan. Afsonalarga ko'ra makedoniyalik Aleksandr unga senga qanday yordam berishi mumkin deb so'raganida Diogen Nariroq tursang-chi, quyoshni to'sma, deya kinoya qilgan ekan. Miloddan avvalgi 5-asrda yashagan Gerodot tarix deb nomlangan kitob yozgan. Qadimda Gerodotga tarixning otasi degan nom berilgan. Qadimgi Yunon olimi Aristotel to'plangan bilimlarni alohida tarmoqlarga ajratdi va ularni mustaqil fanlar sifatida ta'riflab berdi. Aristotelni sharhda Arastu deya aytish keyinchalik odatga aylangan. barcha zamonlarda olimlar ilmiy masala yechimini topgan Yunon fizik va matematik Arximedning Evrika, ya'ni topdim degan qiyqirig'ini takrorlab yurishadi. Arximedning yorug'likni ko'zgu orqali jamlab, Sirakuza ustiga hujum qilib kelayotgan rimliklarning kemalarini yondirib yuborgani haqida hikoyalar mavjud. Arximed rechak, ya'ni dastak qonunini ishlab chiqdi va mashhur bo'lib ketgan. Bir iborani aytdi. Menga tayanch nuqtani topib bersangiz, yerni ag'darib yuboraman. Rimliklar uning jonajon shahri Sirakuzani bosib olganlarida esa Arximed matematikaga oid bir masalani yechishga urinib, qumda chizmalar chizayotgan bo'lgan. Rimlik askar uni qilich bilan urganida mening chizmalarimga tegma, deyishga ulgurgan xolos. Afinalik donishmandlar Afinalik mashhur faylasuf Sokrat, sharqda keyinchalik Suqrot tarzida aytilgan, o'zining dono hikmatlari tufayli shaharning eng aqlli kishisi deb e'lon qilingan edi. Bunga javoban Suqrot shunday debdi: "Hech narsani bilmasligimni bilganim uchun ham meni donishmand deb hisoblashsa kerak." Suqrot o'z fikrlarini og'zaki bayon qilgan. Uning g'oyalari Platon degan boshqa bir Yunon faylasufi orqali bizgacha yetib kelgan. Platonni biz Aflotun sifatida bilamiz. Suqrot fuqarolarning axloqiy ma'naviy tarbiyasiga ham katta ahamiyat bergan delfi ibodatxonasidagi bitik uning sevimli hikmati bo'lgan o'z o'zingni angla suqrot ayniqsa ochko'zlik va molparazlik singari nuqsonlarni qattiq tanqid qilgan bozor bo'ylab sayr qilib yurganida shunday degan ekan shuncha narsadan bemalol voz kechib ham yashash mumkinligi naqadar ajoyib suqrot afinadagi ba'zi tartiblarni qo'rqmasdan tanqid qilgani uchun o'limga mahkum etilgan olimning boshqa bir davlatga qochib ketish imkoniyati bo'lsa-da, uni rad etgan. Suqrot tarixda odamgarchilik, sabr-matonat va jasurlik timsoli bo'lib qolgan. Tarix va kelajak kanal uchun maxsus